то знову спливали на поверхню. Ти не працювала по кадрах, нарешті сказала вона. Це я знаю точно. Тоді навіщо, що навіщо? Мали на світі всіляких історій? Ні трішки не зніяковіла клава. Це ж дуже цікаво. Справді, таке трапилося не зі мною, а з моєю подругою Діною. Здається, щось таке балакали, пригадала Ірина. Все одно для чого? Як для чого? Кажу ж, страх люблю всілякі історії. А щоб їх тобі розказали, треба спочатку щось своє закликати на відвертість. По Ірининому обличчі промайнула тінь вагання. Вірила, не вірила, мені нічого розказувати, сказала, підводячись. Так таки і нічого. Ні. Хіба що те шкільне кохання? Але ж таке тобі не цікаво? Це найцікавіше. І собі підвелася клава і почала складати тарілки. Тобто найкраще. Воно таке, що, може, тільки задля нього ми й живемо. Вона подивилася за вікно і сказала з подивом а дощ перестав і неначе справді збирається на морозець. Наступного дня вони не пішли на лижах, але в суботу ввечері Ірина таки витягла клаву з готелю, дістала їй черевики, штани, шапочку. Клава іронічно і зніяковіло оглядала себе, боялася ступити крок. Я тільки в школі у четвертому чи п'ятому класі було фізрук винесе дрюччя. Ірина в синьому спортивному костюмі, білій шерстяній шапочці, кружляла довкола неї, неначе синій метелик. Висока, ставна, вона легко бігла попереду, ледве торкаючись палицями снігу. А вечір був морозяний, тихий. Підсинений понад лісом ультрамарином. Свіжий пухнастий сніг притрусив старий, покритий ожеледдю, і лижі мчали, мов скажені. Там, де старого снігу було багато, він іноді просідав під вагою тіла, легенько охав, і тоді радісно, трохи сполохано охало серце. Клава охала й зовсім голосно, але йшла повільно і вперто. Біля річки до них приєднався ірша. У нього не було спортивного костюма, тільки старенький светр, ще й чомусь жіночий, про що він, мабуть, не знав але ні Ірина, ні Клава з того не жартували. І сині сукняні штани, заправлені в білі домашнього плетива шкарпетки. Мабуть, їх вив'язала мати. Саме так подумала Ірина, і тихе тепло, синій смуток розлився їй по серцю. У долину вів крутий спуск від сосом і пологіший праворуч. Ірина майнула по крутому. Ірша з'їхав по пологому. Клава просто знесла лижі вниз. Річечку перетнули по льоду. Вона була, як майже всі сучасні річечки, у тісній канаві заплаву осушили. У деяких місцях замерзла в деяких клекотіла бистрим потічком, а потім в'їхали в ліс. Ірина знову легко збігла поміж високих дубів на гору, Клава знесла лижі, Ірша вибрався сосоночкою. Поки він сходив, Ірина ще раз шугонула вниз із високої кручі, пролетіла поміж кущів, вилетіла на луг і круто загальмувала. Ірша хотів промчати по її сліду, але не зважився.